gelo kiu igas rubakvon trinkebla. Nigra, nagianta disco el gelo, io mette pli malgranda o longdaura son disco, cae cun dicezzo de rostita pano, donu alla cerpado de trink aquo, el mar aquo, au de rubacvo, novan impeton. Tio estas la celo de esploristoi de la Universitato de Texaso en Austin per nia hidrogelo ni povas aparte efike purigi aquon, nur per la forto de la suno, cae sen applicado de multe costai apparatoi, diras la estro de la esplorista skipo. La patentota hidrogelo efficas kiel turbo por vaporigo de aquo, quiu seque condensigas sur suprajoi, cae povas esti collectata. Saloi, bacterioi, cae damagiae substansoi postrestas. Pli ol dudec litroi, da pura aquo en quadrata metro, tia maniere estas ciutage ricolteblai. Raportas ancau esploristoi de la Universitato de Colorado, en faca revuo. Tio estas la duoblo de tio, cion gis nunai vaporigiloi, attingas per nano porosai nigrai orai foliajoi kai tio sofichos por la provisado de domoi per aquo kai por la intervena applicado en regionoi kiui estas trafitai de catastrofoi la hidrogelo consistas el du eroi el polivinil alcoholo povoa kiu estas ankau consistero de harlaviloi gluiloi au en knedajo, cae ciu donas alla gelo spongetsan structuron, cun poroi, ciui mesuras nur centonain millimetroin. Cae gi consistas ancau el polipirolo, ciu povas absorbi multe da lumo, cae ciu donas la nigran coloron al la materialo. La sciencistoi nagigis discoin el la gelo sur sal aquo en plastai uioi, cun grandezzo de pac pelvoi, ciuin ili metis sub sun simulilon au sur la tegmenton de sia por esplora construajo. La nigra gelo varmegigias, cae sen sala aquo vaporas el la poroi. La aquo vaporo condensigias sur supermetita travidebla cufo, cae fluetas al colectuio quas auci spongo, la gela disco resulcias ciam novan aquon de mal supre. La sun varmo restas cefe en la gelo, nome tie, cie gi estas besonata por la vaporigado. Cae la aquo, povas pro la apartai inter efficoi, en la gela strukturo, eligi pli facile, de pura aquo suprajo, diras la esploristo el Texaso. La esploristoi testis la efficetson de la hidrogeloi, ce mem faritai aquoprovagioi, de prefere cun malplida salo, ciel en la nord-orienta maro, gis tre salezza, ciel en la morta maro, cae ancauce reala provajo de mar aquo el la golfo de Mexico. La ricoltoi restis stabilai, tra dudec octagoi, cae la destilita aquo, et ciui casoi estis pli pura, oltion postulas la monda san organizo por trinc aquo. La indicita efficetso jam estas attentinda, diras pritios scienzisto de la Universitato de Muncheno. La procedo, lau li, taugas certe bone por familioi, cae por malgrandai villagioi, sed gi ne estas alternativo por convenziai grand technicae senza ligai installagioi por mar aquo, ciui productas gis quincent milionoin in da litroi da trinc aquo en tago. Por atingi tiaen quantoin, la besono pri areoi estus simple tro granda, substrecas la ingeniero. La esploristo en Texaso aliflanque povas ja imagi che la gelo iutage ansatauos la vaporigiloin de industriai installagioi, sed ancau li unua vice antauvidas cefe la moveblan applicadon. Cai li daurigas la esploradon por ancora o plialtigi la efficetson de la materialo cae por el trovi, por ciui spezoi de rubacvo, la nova procedo taugas. La nova materialo ciu case estos nova meilo stono sur la voio de la solvado de la monda trinc aqua problemo.